багатий Славін Качубей. Проте всі ми люди, всі ми чоловіки, тим більше, що в цій статіозі я мимохідь, досить твердо назвав себе його давнім учнем і послідовником, так би мовити, єдність теорії і практики. Це чи не єдине перебільшення на всю статтю, але деталь психологічно важлива. Потім Надюша повернулася до Богданова ліпити розбитий сімейний глек. А старий ревнивець дізнавшись, що його пізня любов і мене пошила в дурні, став моїм найщирішим другом. Так що по руках? Ти про що? Про те ж саме вакансію анестезіолога, блискуча перспектива. Гляди, жалкуватимеш. Краще жалкувати тепер, ніж потім. Кинь афоризми, голубе, вони тобі не пасують. Ти людина практики. Саме такий напарник мені потрібен. Доведеться шукати іншого. Але ж чому? Ми зовсім інші люди, Петре. Поза роботою можливо. Я на дві половини не ділюсь. Будь собі, яким хочеш. Мене зовсім не цікавлять ні твої погляди, ні ідеали. Студентські роки давно канули в небуття, ми стали дорослими, набралися різних фанаберій, але мета в нас одна кандидатська ступінь. До неї треба простувати неухильно. Інакше нічого не доб'єшся. Може, й доб'юсь, в усякому разі, не таким шляхом. Дурень. Я зробив усе, всю чорнову роботу взяв на себе, морочився, думав, прикидав, не спав ночі. Тобі ж пропонується синекура в готовому вигляді. Ні, ти не дурень, ти осел. Лайкою не переконаєш. Я ж по-дружньому. Ще й ще раз кажу тобі життя жорстоке. Прогавиш мить? Не треба, Петре. Я вирішив остаточно. Підемо різними шляхами. Шкода, але згода. Тебе не переконаєш. Як справи, як дружина, що з нею? Не знаю. А хто ж повинен знати я? Бувають у житті такі ситуації. Колись я вже тобі казав, розумні, сильні духом люди не плентаються на прив'язі у ситуації а створюють їх самі, збагнув? Ні. Будь здоровий недотепо. До побачення генію. Це не була сварка. Такі розмови за час їхнього знайомства відбулися вже не один раз. При наступній зустрічі обидва забували про них або вдавали, що все забуто. Андрій Степанович неприязно дивився, як Василь Гуменюк довго, вперто, самозабутньо жує, втупивши байдужий погляд у протилежну стіну. Мабуть, усе таки сумління не дозволяло глянути людям у вічі. Андрія Ващенка дратувала те, що мати дивиться на колишнього зятя з неприхованою радістю. А Таня, побачивши приблудного батька, аж заверещала від щастя і зараз не спускає з нього закоханих очей. Тільки Наталочка молодець. Коли незнайомий дядько схопив її на руки, одвернулася від нього і заплакала, простягаючи рученята до Андрія Степановича. Баба ревниво перехопила її і почала одягати на прогулянку. Звісно, зголоднів чоловік у дорозі, та ще й харч у Галини Федотівни неабиякий. Але ж людина не тварина, щоб отак ремигати. Роздратований Ващенко не здогадувався про ту внутрішню боротьбу яка точилася у Василевій душі. Саме через ніяковість і збентеження Гуменюк, блукаючи відсутнім поглядом по стіні, довго жував кожен шматок, зволікаючи час, відтягаючи неприємну розмову. Кого не гнітитиме, коли твої діти зростають нахлібниками, а ти повертаєшся до них без гостинців та грошей, бо все зароблене прожив або й пропив ні правди діти, всіляко бувало. Бездомне кочування з місця на місце, випадкові компаньйони, пожадливі жінки, жодна з яких так і не замінила йому Олени. Ех, що про це теревенити? На балачки він не мастак. Сидить, жує, думає свою невтішну, гірку, як незароблений хліб, думу. Добре, що хоч лице одморожене у воєнному дитинстві то люди не бачать, як він червоніє. Мовчанку порушила Галина Федотівна. Почала з того, що найбільше цікавило. Приїхав надовго? Ні. Їхатиму знову. А діти ж як? Мовчить, жує. Може, і почервонів, та не видно. Таня не витримала. Тату. Стулив уста, пригорнув дівчинку міцною рукою. Спитав тихо. Поїдеш зі мною, доню? Поїду. Василеві очі змокріли. Білки стали такого ж кольору, як обморожені щоки. Галина Федотівна сполохалася. Куди поїдеш? А школа? Школа і там є, запевнив Василь. А де твоє там? Кустанайська область, радгосп урожайний. Андрій не втерпів. А гроші хоч на квиток є? На квиток хватить. Радгосп урожайний являв собою останнє пристановище механіка Гуменюка. Погоня за довгим карбованцем не увінчалася успіхом. Довелося пускати коріння.